บุ๊กทูแปดสิบห้า oitenta e cinco คำถาม อดีตการหนึ่ง perguntas passado um คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว quanto é que você bebeu คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว Quanto tempo é que você trabalhou? คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว Você escreveu muito? คุณนอนหลับสบายไหม Como é que dormiu? คุณสอบผ่านได้อย่างไร Como é que passou no exame? คุณหาทางพบได้อย่างไร Como é que encontrou o caminho? คุณพูดกับใครมา Com quem é que você falou? คุณนัดกับใครมา Com quem é que você teve um encontro? คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา Com quem é que você festejou o aniversário? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Onde é que você estava? คุณเคยอยู่ที่ไหนมา Onde é que você viveu? คุณเคยทำงานที่ไหนมา Onde é que você trabalhou? คุณแนะนำอะไรไปแล้ว O que é que você recomendou? คุณทานอะไรมา o que é que você comeu คุณได้พบอะไรมา o que é que você vivenciou คุณขับรถมาเร็วแค่ไหน a que velocidade é que você foi คุณใช้เวลาบินนานเท่าไหร่ quanto tempo é que durou o voo คุณกระโดดได้สูงเท่าไหร่ De que altura que saltou?